muti none uyu munsi tuganira kuki ukutamenya amategeko canke mbere no kutamenya uburenganzira bw'umwe umwe ni kimwe mu bituma abantu badashobora kumenya ibyo barekuriwe canke bakarenganywa ndetse ntibanamenye n'aho bitura mu gihe bagize ibibazo byo kurenganywa ugasanga barajuragirika iyo naho umuntu amaze kumenya ibyo arekuriwe n'amategeko aramenya icyo arekuriwe gukora cose n'ingena gikora ndetse bishyitse akarenganywa akamenya n'aho yitura ari ibiherera mu miryango mu bajejwe agati k'akazina muntu mu bajejwe intwaro cyangwa mu bajejwe ubucamanza muri kiganiro rero turaza kuganira ku murongo wa telefone n'abanyagihugu bamwe bamwe byashikiye bakarenganywa canke bakabona barenganijwe bivuye ku kutamenya uburenganzira bw'umwe twongere tuganire n'umwe mu banyagihugu hano mu gisagara ca Bujumbura atubwire ibyo abona bishobora gushika iyo umuntu atazi amategeko amugenga canke nakunguko ku kumenya uburenganzira bw'umuntu abo banyagihugu bose tuza kuganira nabo mu ntara za bubanza bujumbura no mu gisagara ca bujumbura muri iki kiganiro kandi turayaga kandi n'umushingwamanza aza kutubwira ku kamaro ko kumenya icyo nitwa mu rukundo jean Baptiste nk'akarorero kamwe kamwe nk'aho usanga bakorera nko mu masosiyete amwamwe eh, ayo masosiyete hari nk'ukuntu nk'akarorero nk'umuntu abatize. Korera uko hari nk'igihe usanga muri sosiyete hari nk'ibyo usanga biyemeza muri icyo gihe rero nk'akarorero bashaka kuvuga bati tuzomuvuza cyangwa tuzomuha depurasoma cyangwa eh, tuzomuriha n'uburara muri icyo gihe amaze kubera baba ariko barondera kugira ngo bamukoreshe ako kazi kabo baba bagomba kugira ngo bamuronke bamukoreshe amaze gushika muri icyo gihe birashika baca bagomba kumukoresha uko bashaka uko batanguye kumukoresha uko bashaka rero ni ukuvuga aba yarasomye amashuri yari yize azi amategeko ashobora kuba bari kubamurenganya akavuga ati reka nje kubibariza imbere kuko eh, umaze kujya kubibariza imbere ashobora guca bamuha inyishu itomuha agenda by'ibanze mm. yego kuko rero yuko kumenya ah, agateka kawe n'uburenganzira bwawe bifite akamaro kanini birafite akamaro kanini cyane mm. yego muri iki kiganiro kandi twarakuye ku murongo wa telefone umunyagihugu wo mu ntara ya bubanza uwo munyagihugu aratubwira ibikunda gushika mu kibano iyo umuntu atazi amategeko canke uburenganzira bwiwe ibikunze gushika mu kibano anatubwira n'ivyo amaze kwibonera nk'uko ubumaze kumenya amategeko ari nawe afasha mu kurenganura abandi tukaba twayaze n'abambara uko ntari denise wo ku mutumba wa shari ya mbere muri komine ya bubanza arurungika muri tarate inyuma y'iminsi mike nyuma y'inzira ibiri afunzwe ubutungane buri ko burakurikirana ibyo bintu hacatangura amaterabwoba kuri jewe hanyuma baca bagenda barumvikana n'umucamanza baca baramurekura ariko bitavuye ku mubyeyi w'uwo mwana ubwo rero turiko turamurondera kugira turebe ko imana yomuduha tumutore twongere tumusubije mu butungane ubutungane bukore murumvise imwe mu ngaruka yo kutamenya amategeko n'uburenganzira bw'umuntu canke ukuyahonyanga ku bw'inyungu iyi canke iriya muri iki kiganiro kandi twarayaze n'uwundi munyagihugu wo mu ntara ya bujumbura aratubwira nawe ivyo yamabona mu kibano vyoba bituruka ku kutamenya amategeko n'uburenganzira bwa muntu egome cyane aho mperereye n'ahatari benshi cyane mugabo hariho aho bishika ugasanga hariho abantu bakora ibintu ukumbuye kubera kutamenya nk'amategeko cyangwa ugasanga hari n'abatari ko barabikora neza bivanye kumbure n'ubumenyi buke bafite kuri ibyo bijyanye n'uburenganzira bw'umuntu cyangwa no kutamenya amategeko akarorero bahane hano ko kuri jewe nyine eh, nka jewe nari mfite amatati ari hagati y'abantu bafite amafaranga y'ideni ariko mu ntango nari nabonye ko kugira ngo kugira ngo nishobore kwishyuza ayo mafaranga nabonye ko umengano bashobora gukoresha ingufu no bamfise canke eh, kumbure nkabikore ku wundi bitameze neza ariko naciye mbona ko nurora kwitura ubutungane kanatsinda ko ubwo butungane naciye ndabyitura kandi buca burantunganiye bica birananyaruka aho byari gutuma umuntu agira izindi ngorane z'uko ushobora gushwana canke ugasanga harabaye n'ibindi bibi bijyanye n'imishwaniro yahari ibyo nawe ndabizi ariko sishatse kuvuga ko twari gukoresha nk'ingumu cyangwa ibindi bikoresho byotuma umuntu asinzikaza nk'agateka k'uwundi ariko hari igihe usanga hari umuntu mushobora guhaduka ugasanga muri iyo mihaduko nyine haduka amatati inyungu ihari yo kumenya uburenganzira n'amategeko mu bijyanye n'amategeko abagenga cyangwa mu bijyanye n'ibyo bafite uburenganzira ugaca usanga rero abantu bagenda bakora ibintu batabizi kumbure abatware baba babivugira ahantu ugasanga uwo muntu ntaba yashoboye kuronka akanya ko kujyayo radiyo isanganiro mu kirundo na muyinga ni kuri mega esi mirongo icyenda n'ibice bitandatu ikiganiro ni agateka kawe turi ko tuganira ku ngaruka zo kutamenya uburenganzira canke amategeko akurikizwa mu bintu ibi na biriya ndetse kandi tongeye tuyaga ku bamaze kumenya amategeko n'uburenganzira bwabo ico baheza bagafasha mu kibano tade manirakiza wo mu ntara ya bujumbura akaba n'umunywanyi w'ishyirahamwe SPDH rifasha mu kumenyekanisha amategeko mu banyagihugu aratubwira ibikunze kuba aho aherereye ibyo bikaba bijyanye no guhagarika abantu atamitahe canke ibindi aratubwira we amaze kumenya uburenganzira n'amategeko amwe amwe aheza agafasha Eh, mu kibano aho dukunze kubona ibiba ni abantu nyine bashobora gufatwa ugasanga umuntu yahagaritswe nta rukaratasi eh, rumuhagarika rumumenyesha ko hari icyaha runaka yoba yarakoze ugasanga yafashwe agafungwa ugasanga yisanze ari mu mugasho we yari azi ko ari ikintu gisanzwe yakoze cyabaye ugasanga arapfunzwe eh, bigakura akava mu gasho gatoya akaduga mu gashoboka agashika no mumpimba kandi yarazi kumenga ikintu gisanzwe rero ingaruka keshi ni nyinshi rero abantu bamaze kumenya amategeko cyo bimwe batumbereza ibintu mu bucamanza ntidushobora kurabwa ribi kuko n'abacamanza baba bazi baramenya yuko byo tuko turakora turi kuriwe n'amategeko turafashanya kuba rukunganiranira twababwira duti iki kintu cyagenze gute bakaduha umuco natwe tukabaha umuco kuko tuba dusanzwe tuzi ku banyagihugu batatse uburenganzira cyangwa amategeko yabo abaho usanzwe ukorera mu kibano atangura atubwira ibijyanye no gufunga umuntu ikiringo kirenze icyategekanijwe n'amategeko nko mu bijyanye no gufunga icamaso eh, cyane cyane ibyo dukunze kubona n'ibintu by'abantu bafungwa bagafungwa igihe kirenze hariho umushingamanza porokira yagufise ko ibyo byose kugira ngo ibyo tubona mu kibano bigabanuke naho intambwe ikiri nto muri iyo ntumbero ibana itanga izo nyigisho kandi igerageze ifate imigwi minini minini cyane cyane mu bajya abanyagihugu hasi niba usanga bishika kenshi ugasanga bishika kubera batazi ariko utamenya mu bikorwa byanyu hari ingorane muba mugira cyangwa inzitizi eh, zo gufasha abanyagihugu baba bahohotewe wongere utere n'akamo eh, n'abo baba bahonyanga uburenganzira bw'abandi akamo yera nohera ku banyagihugu ko bogerageza bakaza baraja mu mashyirahamwe bakaza barahanahana ibyiyumviro ku bijyanye n'amategeko abagenga eh, Ko aya mashyirahamwe ni uko boza baragerageza bakaza amaze kubona zo kutamenya uburenganzira bw'umwumwe hamwe n'akamaro ko kumenya amategeko agenga abantu icyo cyiyumviraho caje eh, uburenganzira bw'abantu ni bwinshi uburenganzira murazira declaration universelle des droits de l'homme itegekanya uburenganzira bushika mirongo itatu ni ingena amatohoza agenda ingena imanza ziba zatohojwe ingene umuwopeji yavyifashemo hanyuma nawe nyene agatahura yuko mm, waketse kwica uburenganzira bafise muriko murakorera muri iki gisata mbega harakunguka muba mumaze kubona mu banyagihugu umaze kwigisha akunguko ka mbere nshobora kuvuga nk'ubu ndafashe ndatanze inyigisho kazitegura kazumva yuko ati abanyagihugu barashaka kumenya kuri iki n'iki n'iki ukabona ingene abantu bagize eshanje bahanahanye ivyumviro akarorero ati twaragerageje gufasha impamvu ko bafashijwe n'izo nyigisho hanyuma ndetse n'ibyo hariho ukuntu eh, nk'izo nyigisho iyo ziha ziratangwa ushobora gusanga abanyagihugu baca batahura ingene abapolisi bakora navyo si vyiza cane ko yavuze ati abantu bashoboye gukubitana bya si vyiza umuntu yakurenganije genda witure ababifitiye ububasha nivyo vyiza eh, tukiri aho nyene kuri ibyo bijyanye n'abihanira cyangwa abandi bakora ibintu eh, bigaragara ko baba batazi amategeko mm. eh, ni ikintu gitegekanijwe n'amategeko ibyo ni ibintu bishobora gushika nabo nyine hari aho umuntu adashobora kumenya ati ububasha bwanjye bugarukira hera eh, mu butunganye zino nyigisho twashaka yuko umuntu amenye uburenganzira bw'uwundi n'ubwiwe aho naka hatangurira akongera agahereza kandi ibyo bintu bijya bituma abantu babana neza bakumvikana cyane ubona ari akahe kamumotera ari abanyagihugu cyangwa ari abategetsi mu bajejwe intwaro cyangwa mu bajejwe ubucamanza ego icyo nashobora gutera akamu kuba ronsa inyigisho gusa buzihanahana eh, buzihanahana hanyuma umuntu ari nk'umunyagihugu yagize ingorane ahagira eh, agatima ko guhanuza akareka gutwarwa n'ishavu